Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Լենան Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղնախարարության սննդամթերքի անվտանգության ծառայությունը մայրաքաղաքի խանութներում հայտնաբերել է ժամկետան սնունդ։ ԼՂ գյուղնախարարության սննդամթերքի անվտանգության ծառայությունը մայրաքաղաքի խանութներում հայտնաբերել է ժամկետանց սնունդ։ Ծառայության պետ Լևոն Սարգսյանը մեր հանդիպման ժամանակ նշեց, որ այն խանութներում, որտեղ հայտնաբերվել է ժամկետանց սնունդ, թե վաճառողները եւ թե տնօրինությունը ստացել են համապատասխան դույժեր։ Սանսակցյան Սնդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը նոր է ստեղծվել Արցախում։ Քանի տարվա կենսագրություն ունի Ծննդամթերքի անվտանգության ծառայությունը 2014 թվականի փետրվարից արդեն սկսել է իր աշխատանքները, ստեղծվել է կառավարչական հիմնարկը, այսինքն աշխատակազմը եւ օրենսդրա իրավական ակտերի ընդունման հետ զուգահեռ, ինչպես նաեւ մի շարք աշխատողների ընդունումը մենք մի զուգահեռաբար ենք սկսել եւ նաեւ դաշտին ծանոթանալը։ Գիտեք, որ մինչ այդ տարբեր կառույցներ տարբեր միջոցներով զբաղվում էին անվտանգության խնդիրների վերահսկման եւ օպտիմալացված մեկ մարմին ստեղծվեց ընդհանուր ծառայությունը Ընկերության բաղկացած է 30 աշխատողից եւ նաեւ արդեն 2016 թվականից ավելի օպտիմալացված ենք աշխատելու 27 աշխատող ենք։ Ընդհանուր տեսչական աշխատանքներ ենք իրականացնում, զբաղվում ենք բարեփոխումներ մտցնելու հատկապես արտադրամասերում։ Ընդհանուր դեռևս 2 տարի չկա։ Որպես նորաստեղ կառույց մենք արդեն 2015 թվականի սկզբից համարում ենք, որ արդեն ոչ թե նորաստեղծ կառույց է, քանի որ արդեն կա անհրաժեշտ անձնական իրավական բազան, որի հիման վրա մենք իրականացնում ենք ստուգումներ։ Եվ Եվ 1 տարի շարունակ մենք իրականացրել ենք դիտարկումներ, ներկայացրել ենք տնտեսվարողներին արկա պահանջները, քանի որ մի շարք պահանջներ, հատկապես ստուգաթերթերը ընդունվել են ծառայությունից հետո, մի շարք օրենքներ ընդունվել է ծառայության ստեղծումից հետո եւ այդ օրենսդրական պահանջներին պետք է ծանոթացնենք մեր տնտեսվարողներին, որ เป զի նրանք էլ պատրաստ լինեին ստուգումներին։ Բազմիցս ենք նշել, որ մեր նպատակը ոչ միայն այդ թերությունների վերհանելն է, այլ նաեւ ստեղծել այնպիսի միջավայր, խնդիրները լուծենք այնպիսի մեթոդներով, որ เป զի այդ թերությունները չլինեն։ Պետք է ասեմ, որ ավարտում ենք տարեկան ստուգման պլանով նախատեսված տնտեսվարողների ստուգումները եւ մոտավոր 150 տնտեսվարող սուբյեկտներում եւ նաեւ կա տնտեսվարող սուբյեկտ, որը բաղկացած է 8-10 օբյեկտներից, այսինքն ցանցային խանութներ եւ այլն, բայց նրանք ներառված են որպես մեկ տնտեսվարող սուբյեկտ։ Մենք 23 մոտ 30 տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ խախտումներ չենք հայտնաբերվել։ Այն դեպքում, երբ 2014 թվականին նրանց վերաբերյալ դիտարկումների արդյունք ոլորտները նայում էինք, խնդիրները բազմաթիվ էին, այսինքն 14 թվականին չկար մեկ տնտեսպարող սուբյեկտ, գոնե որ ռիսկային, միջին ռիսկային եւ ցածր ռիսկային աստիճանում դասվող կարևորագույն խնդիրներում թերություններ չլինեին։ 15 թվականում մեր հաջողություններ ունեցանք, որ տվյալ պարագայում այդ 23-25 տնտեսվարողի մոտ թերություններ չկան։ Բացի դրանից նաեւ ստուգման հենց այդ օրը կար բազմաթիվ տնտեսվարողներ, որոնք թերություններ չունեին, բայց մենք ստուգում ենք իրականացնում ոչ միայն այդ օրը պարզելու, թե ություն կարկա է, թե ոչ, այդ ստուգման ժամանակաընթացքը ներառում է ամբողջ 1 տարին, այսինքն անցած տարվա այդ օրը մինչև այս տարվա ստուգման օրը։ Եվ հաստատթղթային ամբողջ այդ շղթան նայում եք։ Պարոն Սարգսյան, այժմ մենք խոսենք փաստարկներով, որովհետև ձեր ղեկավարած պետական ծառայությունը արդեն գրանցել է այնպիսի դեպքեր, երբ ժամկետանց սնունդ է վաճառվում։ Եվ գիտեմ, որ երբեք չեք ներում։ Իհարկե դա այնպեսի խնդիր է, որ նախ եւ առաջ սկզբնական շրջանում հենց առաջին ուշադրություն դարձրել ենք այդ խնդրին ոչ միայն նրա համար, որ այդ խնդիրը շատ կարեւոր է, եթե ընդհանուր սննդամթերքի անվտանգության համակարգի կարգավորման ամբողջ այդ իրավական ակտերի եւ խնդիրների սկզբունքների համատեքստում նայենք ժամկետան սննդամթերքը հանդիսանում է մեր արժեվ դրված խնդիրների կարևորագույնի, բայց ոչ այն առավելագույն կարևոր հարցերից Ուղղակի ծավալային առումով, քանի որ սննդամթերքի անվտանգության համակարգի կարգավորումը մեծ մասամբ Ղարաբաղում կախված է խանութներում վաճառող ապրանքների անվտանգությունից, դրանից ելնելով ծավալային առումով ժամկետանց ապրանքների դա մեր կատարված աշխատանքը առավել շատ է եւ ուղղակի հիմա կարող ենք խոսել փաստերով, եթե 2014 թվականին միջինացված, ասենք, բաժանում ենք ամիսների, յուրաքանչյուր ամիս մենք ոչնչացում ենք 300 կիլոգրամ ժամկետանց սննդամթերք եւ դիտարկումների քանակը նույնը պահելով 2015 թվականին այդ 300 կիլոգրամը հասել է 50-60 կիլոգրամի, այսինքն մենք էականորեն նվազում ենք ունեցել եւ չկա որևիցե մի դեպք, երբ հայտնաբերենք ժամկետան սննդամթերք եւ չոչնչացնենք։ Բացի դրանից նաեւ բարձրացել է։ Այսինքն, պարոն Սարգսյան, չոչնչացնեք դա կատարվում է անմիջապես ձեր մասնակցությամբ, դուք տեղեկանում եք, թե ուղակի վստահում եք։ Զարայության տեսուչների անմիջական մասնակցությամբ եւ տնտեսվարողի անմիջական մասնակցությամբ ոչնչացնում է տվյալ ապրանքները, կազմում է համապատասխան խոտանման ակտ։ Այդ խոտանման ակտում նշվում է բոլոր այն ապրանքատեսակները, որոնք ոչնչացվել են տեսուչների կողմից, որը նաև հնարավորություն է տալիս տնտեսվարող սուբյեկտին, որպեսզի հարկային պետական մարմնին ներկայացնի խոտանման ակտը եւ տվյալ ապրանքները նաև դուրս գրի։ Այսինքն նաև մենք այդ խոտանման ակտը տալիս ենք նրա համար, որպեսզի հավելյալ վեր չդառնա խոտանված ապրանքները, այսինքն ժամկետանց ապրանքների ոչնչացումը չբերի, ասենք, հարկային այլ պարտավորություն կենտրոնների, մթերային խանութներում եւ դեսուշների մասնակցությամբ եւ դեսուշների միջոցով է դա իրականացվում։ Իսկ ինչպես են արդարացնում իրենց արարքը։ Խնդիրը ունի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ կողմեր։ Մենք 14 թվականին ասել ենք, որ ինչպես ամբողջ աշխարհում է եղել ցնդամթերքյան վտանգության վերահսկողության համակարգի զարգացումը, մենք նույն ձև այդ փորձված մեթոդով ենք շարունակելու, այսինքն մենք առաջին հերթին պատասխանատվության ենք ենթարկելու տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտի տնօրենին։ Հիմա արդեն այն այն ժամանակ տնօրենի պատասխանատվությունը բարձրացնելով եւ տնօրենի պատասխանատվության ենթարկելով, ինչպես նաեւ նման ապրանքները ոչնչացնելով, նշելով նաեւ տնօրենի անունը, ազգանունը, նրա ցենք տվյալները, իսկ ուղանկը կիրառելով նաեւ տնօրենի տվյալները նշելով, եկել ենք այն աշխարհին, որ այսօր օրինակ ասենք ցանցային խանութներ ունեցողները յուրաքանչյուր տնօրեն արդեն յուրաքանչյուր իր ենթակայությամբ խանութում նշանակում է պատասխանատու անձ, որը պատասխանատու է ժամկետանց ապրանքների համ համար։ Քանի որ նաև օբյեկտիվ կողմեր, որ մեկ տնորեն եւ 8-10 խանութ ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտը մեկ տնորենի վերահսկողությամբ անհնար է նման ամենօրա վերահսկողություն սահմանել, իսկ երբ որ պատասխանատվության է ենթարկում տնորենին, արդեն տնորենը նույնպես գիտակցում է, որ ավելի լավ է նա տեղում նշանակի պատասխանատու անձերի եւ այդ պատասխանատու անձերը եթե պատասխանատվության ենթարկվեն, ապա տնօրենի կողմից նույնպես պատասխանատվության կենթարկվեն։ Այսինքն ստեղծել ենք այնպիսի մեխանիզմ, որ այսօր մենք բազմաթիվ խանութների տնօրենների հետ վերահսկում ենք հենց իրենց աշխատողներին։ Այո։ Ժամկետանց ապրանքների վաճառքի նաև սուբյեկտիվ կողմ է հանդիսանում մատակարարների անբարեխիչ մոտեցումը, երբ որ ասենք մի շարք ապրանքներ վաճառելով նրանք հատեթավորման մեջ դնում են մի քանի այլ ժամկետանց ապրանքներ եւ դա աչքի չի զառնում։ Իհարկե կան այլ օբյեկտիվ կողմերը, որոնք տվյալ պարագայում կապված է ինչպես ասենք տվյալ խանութի ծանրաբեռնվածությունից, այնպես էլ տվյալ գնալ խանութում աշխատողների նվազ քանակից, որոնք չեն կարողանում վերահսկեն, բայց մենք չենք խորանում այս պատճառների մեջ, միանշանակ ժամկետանց ապրանքների վաճառքը անթույլատրելի է եւ այն չի կրում ոչ մի իրավական նորմով չի կարգավորվում եւ չի արդարացվում եւ որևիցե այլ մարդկային կամ ընդհանրապես որևէ նորմաների մեջ չի տեղավորվում, քանի որ որևէ մեկը իրավունք չունի գումար վերցնել եւ տրամադրել մեծ սպառողներին ժամկետանց ապրանք։ Այն դեպքում, երբ որ շատ պարագաներում մենք կասկածներ ենք անգամ ունենում, որ այդ ապրանքի վրա գրված ժամկետը, եթե գրված է 3 ամիս, արդյոք 3 ամիս է թե ոչ։ Քանի որ մենք բազմաթիվ ապրանքներ ներմուծում ենք, եւ հնարավորություն չունենք բնական է որ տվյալ արտադրամասը ստուգենք, parzենք, արդյոք նրա փաստաթղթերի մեջ հավաստված է որ տվյալ ապրանքի պիտանելիության ժամկետը 3 ամիս է, այլ ոչ թե օրինակ ասենք 1 ամիս, գոնե մենք ասում ենք որ տվյալ ապրանքի վրա գրված ժամկետը անցնելուց հետո իրավունք չունենք։ Մենք շատ ենք ուշադիր լինելու 16 թվականին արդեն կազմում է առաջնահերթ սկզբունքները եւ ժամկետանց ապրանք հայտնաբերելու բարագայում տուգանքը կիրառվելու է առ առավելագույն չափով, մեծ մասամբ, եթե չլինեն իհարկե այնպիսի պատճառներ, որ դրանք հաստատ չեն կրկնվելու։ 300 կիլոգրամ ամիսը վերացնելով նույն դիտակների քանակով եւ հասնել արդեն այս տարի ամիսը 50-60 կիլոգրամի, դա արդեն էական անվազում է եւ երևի սպառողները նույնպես նկատել են, որ քանակների մասով, ծավալների մասով, հաճախակի հանդիպելու այդ բարբերականության մասով նվազել է։ Սա գալիս է նաեւ, որ մեր սպառողները նույնպես սկսել են ուշադրությամբ հետևել եւ ուրشادիր կնել ապրանքները։ Բացի դրանից մենք պլանավորում ենք 2016 թվականին, որ հատկապես խոշոր խանութներում, այն խանութներում, որտեղ իրացումը առավել մեծ քանակությամբ է իրականացվում, տեղադրենք պաստառներ հենց այդ դրամարկղի մոտ, որտեղ նշված կլինի ծառայության թեժգիծը, որտեղ նշված կլինի, որ անհրաժեշտ է անհապաղ զանգահարել, եթե սպառողը հանդիպել է ժամկետան սննդամթերքի, որի պիտաներության ժամկետի մակնշումը անընթեռնելի է կամ ասենք ինչ որ այլ մակնշում է կպցրած, այս պարագայում նաև սպառողները կկարողանան հենց տեղում վերահսկել եւ կապ հաստատել ծառայության հետ։ Սա թույլ կտա, որպեսզի մենք մեր ռեսուրսները նույնպես օպտիմալացնենք, եթե դիտարկումների ժամանակ մենք թիրախային դիտարկումներ ենք իրականացնում, տեսուշները հայտնաբերում են ժամկետանց ապրանք, այս պարագայում արդեն ժամկետանց ապրանքը հայտնվելու սպառողի մոտ եւ սպառողը անմիջապես կապվելով ծառայության հետ դառնալու է, որ մենք թիրախային աշխատանք ենք իրականացնում իրականացնում եւ տվյալ խանութները նույնպես արդեն պատասխանատվության աստիճանի բարձրացումը ապահովելու է։ Բացի դրանից մենք օրենսդրական փոփոխություն ենք առաջարկել եւ այդ փոփոխությամբ եթե առաջին անգամ որևէ տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ մենք հայտնաբերենք ժանկետանց սննդամթերք, ապա երկրորդ անգամ մենք իրավունք կունենանք տուգանք կիրառել, այսինքն ոչ պլանային ստուգման հիմքերը։ Մենք բացի նրանից, որ անվտանգության հիմնախնդիրները եւ սկզբունքները պետք է պահպանենք, մեծ ուշադրություն ենք դարձ առաջանում, որ այդ ամբողջ աշխատանքը իրականացնենք իրավական հիմքերի հիման վրա, քանի որ անկախ ամեն ինչից, ինչպես սպառողը, այնպես էլ տնտեսվարողը ունեն իրենց իրավունքները եւ նրանց նկատմամբ մեր կողմից իրականացվող պետական վերահսկողությունը պետք է դուրս չգա պետական մարմնի եւ պետական մարմնի տված լիազորությունների եւ իրավական հիմքերի շրջանակներից, ինչքան էլ ասենք հնարավորությունը մեր սեղմ լինի, բայց մենք պետք է իրավական ակտերով շարժվենք, հետագայում արդեն այդ փորձից ելնելով մենք մենք առաջարկում ենք եւ նոր օրենսդրական ակտեր ենք ընդունում, որպեսզի ավելի լայնացվի լիազորությունները, այդ կառավարման գործիքները ավելի պրակտիկ լինի, ավելի թիրախային լինի, քանի որ տեղանքի հետ կապված, ինչպես նաեւ շուկայի առանձնահատկությունից կախված մենք ունենք մի շարք գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ են Ղարաբաղում ավելի թիրախային կատարելու նախանութների մասով, ինչպես նաեւ մենք օրինակ ասենք ունեինք հնարավորություն հանրային սննդի օբյեկտներ, արտադրություններ այցելել վերադառնանք ստուգման։ Իսկ ստուգման ընթացքում որևէ իրավախախտում հայտնաբերելու պարագայում բնական է, որ անմիջապես ամբերում է վարչական պատասխանատվության, բայց կա նաև երկրորդ խնդիրը, որ վարչական պատասխանատվությունը պետք է ենթարկել մի շարք դիտարկումներում վերհանասթերությունների չկատարումից հետո, քանի որ մենք նպատակ ունենք որևիցե մեկին տուգանք կիրառել։ Տուգանքը կիրառում ենք այն ժամանակ, երբ որ արդեն մենք մի քանի անգամ դիտարկում իրականացրել ենք, այնտեղ բարեփոխում իրականացրել ենք, բայց այն բոլոր խորհուրդները եւ պահանջները, որոնք տվել ենք մենք տնտեսվարողին, տնտեսվարողը չի կատարել։ Եվ դա հետագայում որպես պատասխանատվության ենթարկելու հենց այդ իմաստը պահպանելու համար եւ նոր օրենքով արդեն մենք պլանավորում ենք, որպեսզի հնարավորություն ունենանք դիտարկումներ իրականացնենք արտադրություններում եւ դա հնարավորություն է տալու որպեսզի մենք ամիսը մեկ անգամ երկու անգամ անհրաժեշտության դեպքում թեկուզ յուրաքանչյուր օր մտնել յուրաքանչյուր հանրային սննդի օբյեկտ մտնել յուրաքանչյուր արտադրություն եւ տեղում ցանոթանալ նրանց կատարվող աշխատանքներին վերանել թերությունները, ինչպես նաև դրա հիմքի վրա արդեն կազմել պլան, ինչպես պետք է աշխատել այդ տնտեսվարողի հետ։ Պարոն Սարգսյան, մոտ ծագեց այսպիսի մի խնդիր՝ տուգանքը տուգանք, պատիժը պատիժ, պատիժ իսկ չեն լինում այնպիսի օբյեկտներ, որտեղ աշխատողները եւ տնորենը արժանի են դրվատանքի։ Ինչու՞ միայն տուգանել։ Արդյոք ձեր ծառայությունների մեջ մտնում է դա եւ նա, որ թեկուզ մի խրախուսանք, մի պատվոգիր նաեւ սպառողները իմանան, որ սուգումներից այսինչ մարքեթինգային ցանցը Լավ է, արի այդտեղից ցնդամթեր գնենք։ Ձեր նշած հարցի առաջին մասի հետ լրիվությամբ համաձայն եմ, քանի որ մենք ստուգումների ընթացքում ստուգման ստուգաթերթում արկա, ասենք օրինակ 10 հարցի շրջանակում, երբ որ թերություն ենք հայտնաբերում ոչ թե յուրաքանչյուր 10 կետով, այննակ ասենք 2-3 կետով, եւ համապատասխանաբար տրված է յուրաքանչյուր խախտման համար սահմանված ստուգանքի չափ, օրինակ ասենք 100-ից 200000 դրամ, 100-ից 300000 դրամ։ Մենք նրանց մշտապես վարչականից նիստի ժամանակ ներկայացնում ենք, որ մենք չենք կիրառում առավելագույնը նրա համար, քանի որ մենք նաև գնահատում ենք այն բոլոր դրական կետերը, որոնք ձեր մոտ եղել են եւ մենք ուղակի կարողանում ենք նաև այդ մասով անգամ ստուգման ընթացքում ընդառաջենք եւ հաշվի առնելով այդ խանութում արկա կամ այդ արտադրամասում հանրային սննդի օբյեկտում արկա դրական կետերը։ Ինչ վերաբերվում է դրվատանքին, պատվոգրին, մենք պլանավորում ենք, որ տարվա վերջում հանդիպենք այդ 23 տնտեսվարող սուբյեկտներին եւ ներկայացնենք նրանց մեր շնորհակալությունը, քանի որ ամտանգության համակարգը կարգավորող ամենակարևոր կետը դա հենց տնտեսվարող սուբյեկտն է։ Եթե տնտեսվարող սուբյեկտը շարժում է օրենքի բոլոր պահանջներով, որովհետև հենց դրանով էլ արդեն կարգավորվում է ամբողջ համակարգը։ Ծառայությունը հանդիսանում է խնդիրների, թերությունների վերհանողը եւ այդ խնդիրների համապատասխանատվության ենթարկողը, խնդիրների հետագա չկրկնվելու համականխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկող պետական մարմին, բայց ընդհանուր մեր նպատակը սննդամթերքի անվտանգության հիմնային, առաջնային կարևորագույն խնդիրների ապահովումն է։ Եվ եթե մեզ հաջողվում է, որ արդեն մենք ունենք մոտ 30 տնտեսվարող սուբյեկտ, որոնց մոտ ոչ բարձր ռիսկային, ոչ միջին ռիսկային եւ նաեւ ցածր ռիսկային աստիճանում դասվող կարևորագույն խնդիրներ չկան, դա նշանակում է մենք ունենք հստակ որոշակի कि առաջընթաց այս համակարգում։ Բայց հարցի երկրորդ մասով, որ մենք ցույց տանք սպառողներին, որ այս կամ այն տնտեսվարողը լավ է, կարող եք նրանից գնում անել, համաձայն չեմ, քանի որ տվյալ խնդիրը, եթե 15 թվականին նրանց մոտ չի եղել, չի նշանակում եւ մենք իրավունք չունենք վստահենք, որ 16 թվականին պետք է նույն ձևով լինի իրենց մոտ։ Մենք պետք է նրանց հետ աշխատենք, մենք պետք է հենց այդ դրվատանքի մոտեցումը մեր, այսինքն գնահատականը դրական նրանց փոխանցենք, որպեսզի նրանք իմանան, որ այսուհետ մենք միասին ենք աշխատում եւ բարոյական շատ կարեւորագույն կողմ կա, որ 16 թվականին հաջորդ տարիներին ընդհանրապես չկրկնվի։ Բայց հայտարարել նմանատիպ բան ծառայությունը իրավասու չէ եւ նաեւ չեմ կարծում, որ դա օբյեկտիվ կլինի եւ դա ճիշտ կլինի, քանի որ մենք որևիցե մեկին չենք վստահում նրա հետագա քայլերի համար։ Մենք ուղակի փաստում ենք արձանագրում ենք փաստը, որ 15 թվականին այս այս ինչ կետերով եթե ստուգել ենք 100 տնտեսվարող սուբյեկտ, 100 տնտեսվարող սուբյեկտից օրինակ 20-30 տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ թերություններ չի հայտնաբերել։ Մենք խոսում ենք փաստի գնահատման մասին, փաստի դրական կողմի մասին, բայց դա չի նշանակում, որ մենք կարող ենք հայտարարել, որ այդ տնտեսվարողը նշանակում է, որ միշտ է լինելու է լավ, եւ չի նշանակում, որ մեր վերահսկողությունը որպես բարբերականության մասով, թե ինչպես նաեւ ուշադրության մասով պետք է նվազեցնենք, այլ ընդհակառակը։ Մենք պետք է այդ տնտեսվարողների հետ գանք մի պայման պլանավորվածության, որ սրանից հետո մենք պետք է ոչ միայն առավել ուշադիր լինենք այդ տնտեսվարողների նկատմամբ, այլ նաև մենք ողջագրելու ենք, որ եթե նման տնտեսվարող սուբյեկտը հնարավորություն ունի օրենքով սահմանված կարգով այնպես աշխատել, որ ծառայությունով խախտումներ չհայտնաբերի, եւ եթե հետագայում խախտումներ լինեն, այսինքն նա հետընթաց ապրի, մենք նրա նկատմամբ միանշանակ ընդունելու ենք առավել մեծ պատասխանատվություն, մենք ենթարկելու քան այն տնտեսվարող սուբյեկտների, որոնց մոտ ասենք ասենք եղել է 4 խնդիր, հիմա արդեն 3 խնդիր, այսինքն մենք պետք է ամբողջ աշխատանքը տեսնենք զարգացման դինամիկայի մեջ, ինչքանով է զարգանում, ինչքանով է պահպանում զարգացվածությունը։ Այս իմաստով երկրորդ կողմի հետ համաձայն չքան որ դա ավելի շատ գոված կլինի եւ հնարավորություն կլինի նաեւ մոլորության մեջ դնել այն տնտեսվարողները, որոնք թերություն ունեն, շտկվեն, որովհետեւ նշում եմ այդ 23 տնտեսվարող սուբյեկտները, եթե մի շատ տնտեսվարող սուբյեկտներ հենց վարչական նիստի ժամանակ ասում կարծում էին, որ եթե նույն ձևով աշխատեիք 14 թվականին, այսինքն այդ խորհրդատվությունը չտայիք մեր հետ, չաշխատեիք, որպեսզի մենք բարեփոխեինք մեր արտադրամասը, երևի թե պիտի փակեիք մեր արտադրամասը։ Իհարկե դա կոպիտ ձևով է արտահայտում, քանի որ փակելու համար, կասեցնելու համար կարևոր չէ, եթե խնդիրը կասեցման ենթակա է, կասեցվում է։ Ընդհանուր սա է ծառայության մոտեցումը եւ մենք մշտապես պատրաստ ենք պաշտպանել ինչպես տնտեսվարողի շահերը, որոնք օրենքով սահմանված կարգով, այսինքն նրա մոտ մոտ խախտում չկա, մենք պատրաստ ենք պաշտպանել այդ մասով տնտեսվարողի շահերը եւ բացի դրանից չկա որևիցե մի տնտեսվարող, որի խախտման համար մենք չկարողանանք օրենքով սահմանված կարգով դասկավորել մեր աշխատանքները։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ մեր ձայնասրահում գյուղնախարարության սննդամթերքի անվտանգության ծառայության պետ Լևոն Սարգսյանն էր։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը միջնոր հանդիպում։